počnemo a, naše predavanje o u stvari prije nego što počnemo sa e, komentarom e, pojedinih ajeta iz koje je odabrao Ibnul Kajim u svom tefsiru kazat ćemo nešto ukratko o Ibnul Kajimu vrlo važno je da Eh, se ukratko upoznamo sa, sa njegovom ličnošću, jer i kao ličnost e, posjeduje određene specifičnosti koje e, teško da možemo pronaći danas kod e, značajnog dijela onih koji se bave i e, ilmom i podučavanjem ljudi i e, davom i pojašnjavanjem, pojašnjavanjem Allahovi želešanu vjeri. E, upravo su ti e, detalji, e, karakteristike, odnosno svojstva, bitni e, za onoga ko se, ko se bavi o, ovi, o, ovom misijom. Ibnul Kajim, e, njegovo ime je e, Muhammed ibn Ebi Bekr, ibn Ejub, ibn Saad, e, Ezirai, a zatim i Dimeški, poznat kao Ibnul Qayyim el-đeuzije. Odakle ovaj naziv Ibnul Qayyim el-đeuzije, to je sin Qayyima el-đeuzije. Qayyim znači nadzornik. Njegov otac je bio e, nadzornik u e, medresi e, koja se zvala el-đeuzije i odatle je on sin nadzornika u ovoj, u ovoj školi ili medresi upravo njegovo odrastanje se veže za ovu školu. Odrastao je u svoga oca i uz veliki broj učenjaka koji su podučavali u, e, u, u, u ovoj školi. Druženje sa ocem i sa učenjacima imalo je pozitivan uticaj na njegov odgoj. Već tu je poprimio karakteristike e, po, pobožnjaka, karakteristike e, ljudi čvrstih u svojoj vjeri i ustrajnih na pravom putu. Oni koji su živjeli s njim, njegovi savremenici, ga spominju kao velikog pobožnjaka, izr čiji je namaz bio izrazito dug, dugo je klanjao. Njegov njegova sežda i njegov ruku su bili toliko dugi da je čak upozoravan od e, strane e, nekih ljudi da to ne radi, međutim on je ustrajao u tome. Bio je poznat po mnoštvu zikra, po mnoštvu istikfara. E, pokazivao je osobine pravog pobožnjaka. To bi se moglo sažijeti i to oslikava e, pravo stanje Ibnul Kajima. Da je pokazivao svojstva istinskog pobožnjaka. I upravo je to bio jedan od razloga zbog čega mu je Allah Đulešanu otvorio iz svoje milosti, dao mu, podario mu iz svoje milosti znanje i to znanje koje e, kada se detaljnije razmatra i kada se detaljnije proučava Eh, teško možemo naći kod drugih. Tokom sticanja znanja također se odlikovao e, ili krasile su ga osobine pravih islamskih učenjaka. Njegovi e, savremenici ga spominju po lijepim osobinama. Nije se isticao, e, nije druge mrzio i prezirao nije im zavidio, nije istraživao tuđe mahane. Jednostavno a, uh, se posvetio svojoj duhovnoj a, uh, izgradnji i to mu je bio prvi prioritet. Učenjak koji je bez sumnje najviše uticao na formiranje njegove njegove naučne ličnosti je Čehul Islam ibn Tejmije. I on to često ističe u svojim knjigama i često ga spominje. Rekao mi je Šehul Islam ibn Tejmije, pitao sam Šehul Islam ibn Tejmiju, pričao nam je ibn Tejmije, što ukazuje na to da je najveć, najviše uticaja na njega i na njegovo na njegovu na, e, izgradnju njegove naučne ličnosti imao upravo šejh Osami Mutejmije. Dob, bio je dobar poznavalac mnogih e, šerijetskih disciplina, posebno hadisa, fikha, tefsira. I iz svih ovih oblasti on je napisao posebna djela. Još za vrijeme šehe Kulisama ibn Tejmije počeo je držati predavanja i hutbe u mnogim mesčidima i školama. Ono po čemu će ostati zapamćen jesu njegove rasprave koje je vodio sa neistomišljenicima, pogotovo sa neistomišljenicima u različitim akajskim pitanjima. O tome je napisao i posebne knjige. Ali to nisu bile besplodne rasprave, to su bile korisne rasprave u kojima je on ukazivao na prave stvari, u kojima je navodio prave argumente i koje ukazuju na to da je on dobro poznavao i mišljenja svojih neisto mišljenika. Da ih je dobro poznao, da ih je temeljito poznao i samo je tako i mogao kvalitetno odgovoriti na određene njihove nedoumice i zablude. Ono po čemu se također Ibnul Kajim ističe jeste njegova oštrumnost, što ćemo vidjeti iz ovoga tefsira, njegovog sefsira. Vidjet ćemo kako on razmišlja o kuranskim ajetima. Jer tako mogu promišljati i tako mogu Kur'an razumijevati samo oštrumne osobe. Osobe koje dobro barataju i arapskim jezikom i dobro ga razumijevaju, ali isto tako osobe koje dobro razumijevaju Allahovu dželdašanu vjeru. Koje su shvatile suštinu Allahove uzvišene vjere. On u svojim knjigama poziva muslimane da razmišljaju o čudima Allahovog stvaranja u kosmosu, u nama samima. U svojoj knjizi Miftahu Dari Saade on govori detaljno o Allahovim čudima, odnosno čudima Allahovog stvaranja u kosmosu i u samom čovjeku. Govori o čudima Allahovog stvaranja u svakom čovjekovom dijelu tijela. A šta je cilj toga? Cilj toga je navesti onoga koji to bude čitao na razmišljanje. A razmišljanje vodi boljem upoznavanju Također, povećanju i pojačanju uvjeđenja i predanosti Allahu Đelešanu. Njegovi najpoznatiji učenici su dvojica. I obojica su poznati kao dokazani islamski učenjaci. E, prvi je Ibn Kesir, autor poznatog tefsira, tefsiru Al-Kur'an Al-Azim, Ismail ibn Umar, Ebu Al-Fida, Imaduddin ibn Kesir, Al-Kureši, koji je izrazito cijenio Ibn Al-Kaima. I često, kada govori o njemu, govori sa velikom dozom poštovanja, ljubavi. A drugi, učenjak koji je učio pred Ibnul Kajimom i koji je ostavio dubog trag u islamskom ummetu. Njegove knjige su čitane i poznate. Jeste Ibn Ređeb el-Hambeli. Njegovo najpoznatije dijelo je Džami ul Ulun wal Hikem, zbirka znanja i mudrosti, u kojoj on na jedan lijep način, privlačan način pojašnjava hadise e, odvojne naravi. I donosi izjave i tumačenja prvih generacija koje nam pomažu da bolje razumijemo poslanikove sallallahu alejhi ve sellem riječi. Njegova najpoznatija djela su I'lamul muvakin an rabbil alamin, Miftahu dari saade, Zadul mead, Fi hedi khairil ibad, Šifaul alil, i mnoge druge knjige koje odlikuje e, preciznost u iznošenju materije Eh, ar, a, eh, potvrđenost argumentima i dobro poznavanje a, eh, sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To bi bilo ukratko ono što sam mislio kazati o Ibnul Kajimu, da mu se Allah Đulašanuhu smiluje i da ga na onom svijetu obilato nagradi, podari mu najveće deređe i oprosti mu grijehe. Amin. Mi ćemo krenuti sa surom El Fatiha. U stvari, Ibnul Kajim se ovom surom posebno bavio. Posebno se bavio jednim dijelom ove sure, a to su riječi Iyake na'budu wa iyake nesta'in. Čak je o tome napisao i posebnu knjigu. Stepeni Iyake na'budu wa iyake nesta'in. Šta u stvari a, sadrže i čemu nas uče a, ove kuranske riječi. Mi ćemo se ovdje baviti E, i ostalim ajetima i sure El fatiha, vidjet ćemo kako, kakve to oni mudrosti u sebi sadrže i kakve pouke u sebi sadrže i koja su to skrivena značenja koja nam pomažu da još više prigrlimo Kur'an, da o njemu razmišljamo, da, e, da ga pazimo, da ga brižno pazimo, da mu posvetimo dužnu pažnju i da on bude e, neizostavni e, sadržaj našeg svakodnevnog života. Prva stvar na koju ukazuje Ibnul Kajim, Allah mu se smilovao, jeste da uopćeno sura Fatiha el Fatiha sadrži u sebi dvije snage. Prva je spoznajno-teoretska, a druga je poticajno, e, poticajno ili motivacijska, motivacijsko praktična. Čovjek ne može ostvariti sreću na ovom svijetu i ne može ispravno shvatiti vjeru i ne može ostati dosljedan u svojoj vjeri bez te dvije snage. Pod ovom prvom snagom E, a to je teoretsko spoznajno, on podrazumijeva ili ovu prvu snagu, teoretsko spoznajnu, nemoguće je ostvariti bez pet vrsta spoznaje. A one su sadržane u suri al Fatiha. Prva vrsta spoznaje je spoznaja Allaha Đalešanuhu, njegovih atributa i imena i postupaka. To je prva vrsta spoznaje. Druga vrsta spoznaje je spoznaja puta koji njemu vodi. Mi smo pod ovu prvu vrstu podveli, on govori o pet, a mi smo pod prvu vrstu podveli i prvu i drugu vrstu. Jer on kaže, prva vrsta spoznaje spoznaje Allaha, zatim druga vrsta spoznaje spoznaje njegovih imena, svojstava, atributa i postupaka. Treća vrsta spoznaje je spoznaja puta koji njemu vodi. Četvrta vrsta spoznaje je spoznaja onoga što čovjeka odvodi sa pravog puta. I peta vrsta spoznaje je spoznaja duše i njenih slabosti i bolesti bez spoznaje, bez samo jedne vrste od ovih pet vrsta, čovjek nije upotpunio svoju spoznaju. U stvari nije iz Fatihe uzeo i iscrpio ovu spoznajno teoretsku snagu. A druga vrsta snage koju u sebi Fatiha sadrži je motivacijsko praktična kako se postiže ova vrsta snage i kako se dolazi do ove vrste snage. Do ove vrste snage čovjek dolazi i crpi je iz sure Fatiha strogim vođenjem računa o Allahu Allahovim Đelešanuhu pravima. Izvršavanjem Allahovih prava iskreno, istinoljubivo, svjestan da su da je Allahovo dželešanuhu dobro prema ljudima veliko a da je naš ibadet odnosno naš odgovor na tu dobrotu manjkav i nedovoljan istinski vjernik se stidi da svoj manjkavi ibadet preda Allahu dželešanuhu zbog veličine njegovog prava i zbog veličine njegove dobrote koju mi ne možemo dostići sa tim svojim manjkavim i ibadetom. Ako nemamo ovu svijest, ako nismo ispunili Allahova Đalešanu u pravi, ili nismo pokušali ispuniti njegova prava, ako ih nismo spoznali, onda mi nismo iz Fatihe uzeli ovu i iscrpili ovu drugu vrstu snage. a bez jedne i druge snage čovjek ne može uspjeti. Ako mu fali samo jedna od, od ove dvije vrste, ne može uspjeti. Nije razumio vjeru, nije je shvatio. I neće ostati dosljedan u njoj. A da bi dobili i jednu i drugu snagu iz sure El Fatiha, potrebna nam je Allahu ađelešanuhu pomoć. naša potreba za Allahovom pomoći je bezgranična. Be, e, e, bezgranična. Pomoć u razumijevanju upute, njenom slijeđenju i čuvanju od svega onoga što nas odvraća od pravog puta. Dobro, postavljate pitanje vjerovatno gdje su sadržane ove ili šta je to što nas u suri El Fatiha upućuje na ove dvije snage. Šta nam to govori o ovim ovim vrstama. Odakle ih je Ibnul Kajim uzeo? Gdje ih je našao? Oni se, one se sigurno kriju u suri El Fatiha. I Ibnul Kajim nam to pojašnjava. Kaže, riječi Allaha Đelešanu, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Jevmiddin, sadrže u sebi teoretsko spoznajnu snagu. Spoznaju Allaha Đalešanu, rekli smo, spoznaju njegovih uzvišenih svojstava, imena i njegovih lijepih postupaka. Elhamdu lillahi. Allah, Ar-Rab, Ar-Rahman, Ar-Rahim i Malik, to su Allahova Đelešanuhu imena koja, su, koja predstavljaju osnovu Allahovih lijepih imena. Sva se ostala imena vraćaju na ova imena. Ime Allah, u sebi sadrži preporuku, naredbu da ga obožavamo. Ime Allah u sebi sadrži uluhijet. Uči nas uluhijetu. Allah je onaj koji zaslužuje obožavanje. I to jedini. A Rab nam ukazuje na to da je Allah Želešanuhu naš gospodar a to znači da je on naš stvoritelj, naš obskrbitelj, onaj koji sve posjeduje i onaj koji svime upravlja. A Ar-Rahman, Ar-Rahim, ukazuje na Allahu, na Allahu i Želešanu u plemenite postupke. Ukazuje na Allahove plemenite postupke. Jer onaj koji je milostivi, samilostni, Dakle, on je plemenit, njegovi postupci ukazuju na plemenitost, na milost, na uh, darežljivost i sva druga plemenita svojstva. Je nam sad jasno kako ove riječi u sebi sadrže teoretsko spoznajnu snagu? Jer nas one uče da je Allah ma'bud, onaj koji zaslužuje obožavanje, uče nas da je on rab, naš gospodar, uče nas da su Allahu i Đalešanu u postupci plemeniti. Jer proizilaze iz njegove milosti. I ta milost nikoga ne zaobilazi. Ni najsičušnije stvorenje. Pa ni one koji su mu nepokorni i onima koji mu prkosi. Riječi Allaha Želešanuhu Iyake na'budu wa iyake nesta'in također sadrže teoretsko spoznajnu snagu uče nas putu koji Allahu vodi. Jedini put koji vodi Allahu je Iyake na'budu wa iyake nestaim. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Jer nam je za ibadet potrebna tvoja pomoć. A to je spoznaja puta koji njemu vodi. Nema drugog puta i sura El Fatiha nas uči jedinom putu koji nas može odvesti do Allaha Đulešanu. A to je ibadet. Riječ je Allaha Đelešanu ihdine sirat al mustaqim uputi nas na pravi put, također sadrže u sebi ovu snagu teoretsko spoznajnu, jer nas uče da nema sreće osim u ustrajnosti na pravom putu. Samo ustrajnost na pravom putu čovjeku donosi sreću. A nema ustrajnosti na pravom putu bez Allahove upute ihdina sirat al mustaqim. Ustrajnost, sirat al mustaqim znači ustrajnost na pravom putu. Ali nema ustrajnosti na pravom putu bez ovoga ihdina, uputi nas. Bez Allahove upute. Kao što nema ibadeta bez istijane, bez Allahove pomoći, nema ni pravog puta bez upute. I riječi Allaha Đelešanu, gajri il magdubi alihim, volet balin, sadrže i teoretsko spoznajnu snagu, ali isto tako i motivacijsku. Kako? Govore nam o spoznaji, govore nam u stvari o onome što je suprotno spoznaji. Suprotno spoznaji je zahabluda. Onaj koji zakaže, ko ne dobije ovu vrstu snage, ove teoretsko spoznajne, on će krenuti putem abdalin, onih koji su zalutali. S druge strane, oni koji nemaju volju, nemaju želju, nemaju motiv da idu pravim putem, oni će krenuti putem el magdubi alejhim. Oni koji, na koje se Allah rasrdio. Jer su oni krenuli tim putem ne zbog neznanja, nego zbog nepostojanja volje kod njih. Oni znaju istinu, ali neće da idu pravim putem. I tako nas ova sura nadahnjuje sa ove dvije vrste snage. Bez ove dvije vrste snage zajedno čovjek ne može ustrajati na pravom putu i ne može biti na pravom putu. Možete li me pratiti? Dalje. Riječi uzvišenog i ja Iyake na'budu wa ke nesta'in u sebi sadrže ili predstavljaju spoj sve tri vrste tevhida. I tevhida rububije, i tevhida uluhije, i tevhida el esma i wasifat. Tevhid uluhije je vjerovanje da samo Allah Đelešanuhu ima pravo na obožavanje. Tevhid ar-rububije je vjerovanje da je samo Allah gospodar a rekli smo da to znači da je, da je Allah stvoritelj, da je obskrbitelj, da je da sve posjeduje i da on svime upravlja. A tevhidul esma i osifat znači vjerovanje i ubjeđenje da Allahu Želešanu pripadaju lijepa imena i savršena svojstva. Kako to da ovaj kratki ajet sadrži sve tri vrste tevhida u sebi? krenut ćemo redom. Riječi i jake, samo tebe, ukazuje na tevhidul esmajivo sifat. Na, jer govori o uzvišenom viću koji, koje posjeduje savršena imena i svojstva. Jer samo onaj koji posjeduje savršena imena i svojstva, samo on zaslužuje da bude samo tebe. I ovo ijake je došlo naprijed. Došlo je naprijed da se upravo ukaže na to da samo Allah Želešanu ima pravo na, na obožavanje. Prema tome riječi ijake govori, govore o uzvišenom biću sa savršenim svojstvima i lijepim imenima na'budu. I jake? na'budu. Na'budu tebe, obo, samo tebe obožavamo. Ovo obožavamo sadrži sve vrste ibadeta. Tajnog i javnog. Sve vrste srčanih, verbalnih i praktičnih ibadeta. Jer ibadet može biti srčanog, srčane naravi, može biti verbalne naravi, može biti praktične naravi a sve je to, sve to objedinjuju u riječi obožavamo. Iyake na'budu ve iyake nesta'in, a ovo nesta'in o tebe pomoć tražimo, objedinjuje i sadrži sve vrste ovisnosti i zavisnosti o Allahu Đalešanu. A to je karakteristika koje vrste tevhida? Tevhid rububijeta. na taj način riječi ijake na'budu wa ijake nestein objedinju sve tri vrste tevhida. Dalje. Riječi Allaha Đalešanu ihdine sirata al mustaqim podrazumijeva deset vrsta upute bez kojih uputa nije potpuna kad kažemo uputi nas na pravi put, time podrazumijevamo deset vrsta upute bez kojih uputa nije potpuna. Kao što pojašnjava Ibnul Kajim. Prva vrsta upute je uputa znanja. Gospodaru, od tebe tražimo znanje. Daj nam znanje, poduči nas. Druga vrsta upute je uputa sposobnosti. Gospodaru učini nas sposobni da slijedimo uput. Treća vrsta uputa motiva, želje, namjere. Gospodaru, daj nam želju, daj nam volju da slijedimo uput uputu i pravi put. Četvrta vrsta upute je uputa izvršavanja. Gospodaru, učini nas od onih koji će izvršavati ono što uputa nalaže. Peta vrsta upute je uputa u strajnosti. Gospodaru, učini nas ustrajnim na putu upute. Na pravom putu. Šesta vrsta. Uputa čuvanja od onoga što nas ometa na pravom putu. Onoga što nam ometa uputu. Onome čuvanja od onoga što se isprečava između nas i upute. Sedma vrsta. Uputa na pravom putu. Unutar pravog puta. Šta to znači? Gospodaru, podari nam najveći stepen na pravom putu. Povećaj nam stepen spoznaje na pravom putu. Kad tražimo uputu, Uh, ili uputa u, u prvom značenju je gospodar uopće nam nas uputi na pravi put. Daj nam znanje o pravom putu. A ovdje je puti nas unutar pravog puta. Povećaj nam stepen na pravom putu. Sedma vrsta. Osma vrsta. Uputa cilja. Gospodaru, podari nam svijest o cilju zbog kojeg smo na pravom putu. Da ni jednog momenta ne gubimo iz vida cilj zbog kojeg smo na pravom putu. Deveta vrsta. Uputa potrebe. Gospodaru, uputi nas. Ili podari nam svijest o važnosti pravog puta i upute. Da budemo svjesni kolika je naša potreba za pravim putem. Koliko je nama pravi put potreban. Jer samo na pravom putu i samo s uputom možemo živjeti dostojanstvenim životom. Živjeti kao ljudi. Živjeti časno. Živjeti sa, sa ciljem. A ovo podrazumijeva također upućivanje drugih na pravi put. I to je najveći stepen upute. Da budeš upućen i upućuješ. Zato poslanik sa oselem kaže u hadisu, Allahumme zinna bi zinetil iman, vođ Allah hudaten muhtedin. Gospodaru, ukrasi nas ukrasom imana i učini nas od upućenih i onih koji druge upućuju. To je deveta vrsta upute. I deseta vrsta upute spoznaja krivina koje odvode sa pravog puta. Gospodaru, uputi nas, nas poznaju krivina, stramputica koje odvode sa pravog puta. A to su generalno dvije vrste stramputice. Skretanje u čemu? Motivu i skretanje u spoznaji. Jer ukoliko se desi skretanje u spoznaji, idemo putem, ne idemo siratul mustahimom, nego idemo putem, zalutali. Ukoliko se desi skretanje u motivu, onda idemo putem el magdubi alihim, oni na koje se Allah Želešanuhu rasredio. Molim uzvišenog Allaha Želešanuhu da nam se smilije, da nas učini od upućenih, da poveća našu uputu, da nam podari ovih deset vrsta upute, i da kada tražimo od Allaha Đalešanu uputu, imamo na umu sve ove vrste upute. I vi vidite, dakle, iz samo nekoliko ajeta, do kojih granica i kako Ibnul Kajim pristupa razumijevanju Kur'ana. Ne želi, dakle, ostaviti ni e, prostora ni najmanjoj sumnji, ni najmanjoj nejasnoći želi u potpunosti otkriti značenje kuranskih riječi. Da onaj koji ih uči, da ih u potpunosti razumije, da shvata šta uči, da zna njihovu veličinu, da pronikne u skrivena značenja koja mu pomažu i koja će mu pomoći u ustrajnosti na pravom putu. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك